Sura 81 At-Takvir Prestanak sjaja Meka 29 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog Iza šemsu kuvirat Kada sunce sjaj izgubi Wa iza nuđumu kadarat i kada zvijezde popadaju wa idha jibalu suyirat i kada se planine pokrenu wa idha al utilat i kada steone kamile bez pastira ostanu wa idha al-wuhushu i kada se divlje životinje saberu wa idha al-biharu suyirat I kada se mora vatrom napune I kada se duše sa tijelima spare I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana Zbog kakve krivice je umorena I kada se listovi razdijele I kada se nebo ukloni I kada se nebo ukloni i kada se džahennem raspali. I kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio. I kunem se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću i iz vida gube. I noći kad ona veo diže. I zorom kada diše. Kur'an je zaista kazivanje iza slanika plemenitog. ذي قوة عند ذي العرش مكين moćnog od gospodara svemira cijenjenog مطاع ثم أمين kome se drugi podčinjavaju tamo pouzdanog وما صاحبكم بمجنون a drug vaš ليلوط وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ On ga je na obzorju jasnom vidio. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ I kada je u pitanju objava, on nije škrt. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ I Kur'an nije prokletog šeitana govor. Pa kuda onda idete? In huwa illa zikrun lil alamin. Kur'an je samo pouka svjetovima. Liman sha'a minkum an yastaqim. Onome od vas koji hoće da je na pravome putu وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah gospodar svjetova neće